Ko katoļu baznīca māca vai nemāca? Klausies priesteru katehēzi katru darba dienas rītu pulksteni 9 vai atkārtojumā 11. vakarā. Labrīt, rādījumā arī klausītāji. E, tikko dzirdējām, pulkstenis ir 9, un kā katru darba dienas rītu pulkstenis 9 ir priestera katehēze, un šeit studējā esmu es, ehm, Jēzus Priesteris Jānis Meļņikovs, un kopā ar mani ir E, tevs Tadeušs Češļak, arī jezuīts. arī jezuīts, divi jezuīti. Un e, kā jau droši vien, ja sekoji līdz visai šai nedēļai, ja ne, tad tagad uzzināsi, ka um, runājam par Vatikānu koncilu dokumentiem. Uh, kāpēc? Tāpēc, kad viņi, manuprāt, šķie, skaidro ticību, mūsu baznīcas ticību uh, uh, ikvienam ticīgajam un mēģina norādīt un pateikt kaut kādas lietas, uh, kas ir tā vērtas, lai viņas arī zinātu. Un aicinu kā katru rītu <clears throat> kādu viesi, ar ko tad mēģinam pārdomāt šobrīd šajā nedēļā, pārdomāt tādas vispārīgas kaut kādas tematikas, lai, kā teikt, pamazītajām iesildītos uz, šim, uz šo dokumentu tādu lasīšanu, bet lai neuztraucās jūsu sirdis, jo uh, Eh, mērķis nav tādu akadēmisku mm, runu eh, teikt, bet mērķis ir tiešām pārdomāt eh, mūsu mm, ticību, kam mēs, kā baznīca, ticam un kam varbūt tās nemaz arī neticam, jo tas arī ir diezgan būtiski. Um, ja tu gadījumā vēlies iesaistīties, un es ceru, ka tu vēlies iesaistīties šeit, šajā katehēzē, tad tu to vari darīt rakstot īsiņus uz telefona numuru 266 77 272 bet, ja vēlaties parunāties un padalīties ēterā, tad to tu vari darīt zvanot uz telefona numuru 679, 691, 31. Un tavs jautājums, tava padalīšanās, eh, refleksija būs tas, kas varbūt tās arī palīdzēs šo katehēzi padarīt interesantāku. Tā kā nebaidies, droši eh, iesaisties ar vai īziņām vai arī ar telefonu zvanu, un, un tad mēs kopā ar priesteri uh, Eh, Tadeušu mēģināsim eh, atbildēt uz eh, visiem jautājumiem, ja būs, protams, iespējams. Bet turpinot šī rīta vai šīs nedēļas tādu tematiku, tādu vispārīgu ievadu Vatikāna koncila dokumentos un, un, un tādās lietās, viens no jautājumiem, kur es uzdodu, man šķiet ir diezgan būtiski uzdot, kādā veidā mūs ietekmē Vatikāna koncila dokumenti Eh, kādas ir manas asociācijas un kādā veidā tie ietekmē, kādā veidā tevi uh, te devuši ietekmē, vai ietekmē vispār un kā? E, pirmais kontakts ar, ar koncilā dokumentiem man bija ļoti agri, varam teikt, 80. gados sākumā pašā. Man bija, es nezinu, vai 16, 17, 17 gadu vecs. Eh, mm, un, jau tāds laiciņš atpakaļ, jā. nu, jā. <laughs> Ehm, katehēze bija, vidus, vidusskolā es biju, un eh, es atceros, nu, tad es, eh, ehm, eh, mācībās gramatas ehm, katehēzi nu, nebija par daudz. Un šo katehēzi vadīja mums vīkārs, priesteris Boleslavs, un viņš atnāca uz to katehēzi vienmēr ar uh, ar gitaru vienā rokā un otrā rokā koncila, dokumen, ar, koncila dokumentiem. Ar tādu <laughs> e, tā ķieģeli, principā, nu, vismaz latviešu jā. versijā viņš ir liela grāmata. <laughs> jā, tā bija poļu, poļu un latiņu tā, tāda oh. versija. Pagai, mums, man liekas, ir latviski ir līdzīgi tāda akadēmiskais tūkojums, jā, latīņu un latviešu, pareizi, jā. Nu jā. Uh, Latviju, protams, es, es nemāku. Tad, tad, eh, tad, tad tikai eh, nu, poļu valodā nu, viņš mums eh, šo vadīja šo katehēzi, pasniedza, pasniedza, varam teikt, doktrīnu, teoloģiju, īsto teoloģiju. Tad varbūt bija grūti tiem mm, nu, tādiem, kuri ir Mm, eh, kuri eh, nav īpaši interesējies par, par reliģiju, par savu ticību, tikai tradicionāli, tradicionāli mm, nu, nāk, nāk nu, baznīca vai yeah. tās apmeklēja baznīcu vai eh, kas tomēr man bija, kā to teikt, nu, man, nu ļoti pievilt, pievilt, pievilkoša. Pievilcīgi. Pievilcīgi. Tā ka eh, jo mm, tā lek, lekcijā, lekcijās, jo nu, tas bija par izgādu, bija par eh, praktiski tādā mm, visas teoloģijas, eh, nu, katoļu teoloģijas lekcija. Mhm, mhm. Mm -hmm, mm -hmm. Par, īpaši par, par baznīcu, par sakramentiem, par Ehm, eh, par dieva tautu, par, eh, par misiju, dažādas tēmas, un viņš to skaidroja, tas eh, priesteris. Ehm, nu, pievilcīgs cilvēks viņš bija, jo arī mums arī no vienas puses viņš mums skaidroja ehm, šo baznīcas un ticības noslēpumus, no otras puses viņš spēlēja bumbu. <laughs> par mums. Nu, tad, tad, eh, Bet tad jau agrā jaunībā, teiksim tā, jau agrā jaunībā bija pirmā saskarā ar eh, šo, šo grāmatu vai ar šiem, šiem dokumentiem, un, un līdz ar to arī baznīcas mācība, kas ir jā. pausta šajos jā, eh, pareiz, dokumentos. Jā. Nu, <clears throat> beidzot, arī mums Latvijā, starp citu, radio klausītāji ir iespēja šo grāmatu pataustīt un pašiem arī uh, lasīt, jo ir pēc eh, gandrīz 60 gadiem iznākusi arī latviešu valodā <laughs> šī grāmata beidzot. <clears throat> nu, jā, bet uh, labs ir. Uh, viens bija, kad kā, kā pusaudzis, kā jaunie, jaunietis, uh, tev bija stundas nodarbības lekcijas par šīm tēmām. Bet, uh, vai tas kaut kādā veidā ietekmēja tavu uh, ticības dzīvi, kaut kā praksi vai kaut kādas lietas, uh, ārpus lekcijām, vai tas bija tikai lekcijās, es saņēmu šo, eh, šo ticības tādu eh, doktrīnu mācību? Nu, nē, skaidri, kā, kā ietekmēja. Es, es domāju, ka zem, nu, ar šo ietekmi man uh, sirdī uh, nu, tā, tā, tā mācība nu, kādā veidā audzināja manu, manu aicinājumu. Aha, pat aicinājumu. Nu, jā, es, es domāju, jo nu, tā bija tik e, e, nu, pievilkstoša lieta, ka man viņa Bet kas, kas bija tik, tik tāds pievilku, pievelkošs? Kas Jā. bija tas, kas saistīja tavu uzmanību pie, pie tā visa? Ir kaut kāda viena lieta vai, vai kaut kādas lietas, ko vari pateikt? E, vispirms tas, ka teoloģijā nav, kā to teikt, e, tikai priesteriem un tikai, tikai cilvēkiem, kuri, kuri šo teoloģiju studē. Uh, Aha. ka teoloģija mhm. ir visiem. Teoloģija nozīmē, ka ja mēs dzīvojam aktīvi baznīcā, es tajos laikos biju lektors, uh, akolīts eh, un jā, korijas dziedāju. Aha, aktīvists, aktīvists jā. Baznīcas aktīvists. Jā, tā tad uh, eh, tas, tā, tā katehēze un uh, koncilā dokumentu saturs man uh, ka tu motivēji vairāk uz to, eh, ja sa, sari, eh, interesēties vairāk par, eh, par baznīcu, par baznīcas mācību, par to, ka visi cilvēki ir misionāri, ir visa, visa dieva tauta, nevis tikai it kā, it kā patērētāji to, kādā reliģiskā pakalpojumā, baznīca. <laughs> Nu, jā, jā, jā, jā. Jādomā par to katru dienu, ne tikai lūgties, tas mūsu sveicinātā, bet arī, arī padomāt par, par, savu, eh, par savu lomu, par savu misiju, par savu uh, vietu. I, ņemot vērā, tas bija komunisma laiks, kur eh, tā uh, liecība uh, katoļu liecība bija ļoti svarīga starp cilvēkiem. Un kā droši, drošsirdīgi un kā arī, arī uzticīgi dot šo liecību mm -hmm. citiem cilvēkiem. Bet es tā klausos un domāju, pie sevis, nu jā, viens, kad eh, pie mums Latvijā nebija eh, šie dokumenti pieejami, es atceros, man, protams, pirmā saskara, nu es arī nebiju no katoļu ģimenes, bet uh, Mana pirmā saskara bija seminārā, un seminārā mums nebija grāmatas tajā laikā. Tas ir uh, pirms kādiem 15 gadiem, vairāk kā 15 gadiem, nu jau gandrīz 20 gadiem grāmatas nebija. Bet bija skripti, nu tādi fragmenti iztūkot latviešu, un, un tie tika doti. Bet, bet pirms tam nekā tāda nebija. Man vismaz cik es atceros no savas draudzes dzīves, nekad vispār netika runāts par tādām lietām. Uh, Um, tā kā tas, tas arī, protams, ka tev bija pieejami tie dokumenti, vai ne? Un nu jā, baznīcai jā. bija pieejami do, tie dokumenti. Nu jā, un... pēc tam novicijātā mēs, mēs kādā veidā nu, studējam dokumentus, īpaši par, par konsekrēto dzīvi, par, uh, uh, par baznīcu. Uh, tādā veidā mēs ehm, par svētiem rakstiem, -huh. Mhm. tad nu, visa, visa par liturgiju. Ehm, visas lietas bija nu, pieejamas tajos laikos. Jā. Mm -hmm. nu, tagad ir pieejams arī <clears throat> mums ļoti jauki. Un e, viens no nākošajiem jautājumiem, ko es gribu uzdot, ehm, ja klausītāji, tu radiom arī klausītāji neiesaisties ar savu īziņu vai, vai zvanu, tad tas jautājums, kuru es gribu uzdot, ir, vai vajag lasīt un kādā veidā lasīt šos dokumentus. Bet varbūt tās pirms mēs atbildam, vai pirms tu principā <laughs> atbild uz mm. šo jautājumu, aiziesim īsā muzikālā pauzītē. Un uh, rādījumā arī klausītāji, tiešām, ja tu vēlies iesaistīties, uzdodot savu jautājumu, tad nekautrējies droši zvani uz telefona numuru 67969131 vai sūti savas īsiņas uz te telefona numuru 266 77 27 divi. Un pēc maza, mazas muzikālas pauzītes būsim atpakaļ studijā, lai tad atbildētu uz šo jautājumu, vai vajag un kāpēc vajag un kā lasīt dokumentus. Thank you. Atpakaļ raugos es, mācoties no savas pagātnes. Zem laika lupas redzams viss, kas bijis un kas atkritis. Vienīgi tu mani augstāk cēlies. Vienīgi sastopās mūsu pasaulēs, kur manējā mirst un tavējā. Jūs klausāties priesteru katehēzi par ticību, baznīcu, garīgo dzīvi. Labrīt, rādījum arī klausītāji. Ir uh, 16 pāri 9 un ir priestera katehēzi studijā esmu es, priesteris Jānis Meļņikovs, un man ir kā katru rītu, katru darbdienas rītu, arī šajā rītā viesis. Tadeusz Česla. Um, jā, esam, jā, esam divi jezuīti. Man ir tā privilēģija, kā jau kopienas loceklim, eh, kad varu ik reizi, kad eh, nevaru nevienu citu atrast, uzaicināt <laughs> vismaz tadēvušu. <laughs> tā kā sirsnīgs eh, paldies par to. Bet rādījumā arī klausītājiem. Kā jau es pirms muzikālās pauzītes arī teicu, ja tu gribi iesaistīties šajā katehēzē un ar savu jautājumu vai dalīšanos padarīt to, uh, interesantāku un aktuālāku, uzdodot tos jautājumus, kas tieši tev interesē, tad tu to vari darīt, sūtot īsiņus uz telefona numuru 266, 77, 272, vai, ja gribi eh, parunāties ēterā, tad to tu vari darīt 67, 969, 131. Bet atgriežoties pie uh, sarunas, kas uh, uzsākās jau pirms muzikālās pauzītes, um, teicu, ka man gribas uzdot jautājumu par to, <clears throat> sapratām, tu, tu jau eh, iepazinies ar dokumentiem jaunā, eh, agrā jaunībā. Mums Latvijā tas atnāca druscītiņi vēlāk, eh, vismaz tādā grāmatas formātā pavisam pat nesen atnāca gandrīz 60 gadus pēc vai 50 gadus pēc pašu dokumentu izdošanas. Un tagad es eh, gribu šīs katehēzes veidot ap šiem dokumentiem un, un, un, un saprast, eh, veidot eh, tādu vienotu vi līniju caur šīm katehēzēm. Bet jautājums ir tāds, vai vajag lasīt, kāpēc vajag lasīt, un kādā veidā vajag lasīt šos dokumentus? Nu, varbūt ne visiem vajag. Tas, jo hm, jāņem vērā, ka, ka tie teksti bija redagēti eh, latviešu valodā ar specifisko latviešu retoriku, kura ir drusku smaga, arī tulkojuma. Teiksim tā. Ja, eh, un varbūt cilvēkiem, kuriem, eh, kuri ir nu, pieraduši uh, lasīt vieglas lietas, kā <laughs> krimināla apgabals, <laughs> un tā tālāk, būs grūti lasīt izmanto tādā integrālā veidā. Tomēr tiem, kuri, eh, kuri ir kādā vai teoloģiskā vai nu, humanitārā izglītībā, tie var, var pamēģināt. Tas ir, tas ir arī vajadzīgi, nu, noderīgi, varam teikt. Paskatīties, kā, kā baznīca runā par sevi, par savu doktrīnu, par savu mācību, par savu mīsiju. Uh -huh, uh -huh. Tas ir, eh, ir viena lieta. Pirms, pirms tu pārēji tālāk, es gribu ātri iesprūkt eh, vienu īziņu, kas atnākusi un, un, un kas arī saka par to, kad uh, iepazinās ar šo dokumentu. Es nolasīšu visu īziņu. Ceru, tu neaizmirsīsi savu domu, domas gaitu. Uh, īziņa skan sekojoši: Labrīt! Man pirmā saskara ar Vatikāna otrā koncila dokumentiem bija pirms desmit gadiem, kad tikko ienācu baznīcā. Uh, Viens misionārs no Beļģijas pastāstīja, ka tur ir daudz kas labs par evanģelizāciju rakstīts. Tad nu printēju un mēģināju lasīt angliski. Um, jā, pirms desmit gadiem šķiet, ka vēl varēja citās valodās lasīt, bet nu tagad arī latviski. Un tad īziņa e, turpinās ar tādu jautājumu, diez kā citiem klausītājiem ar tiem koncila dokumentiem uh, Kāda ir šī pieredze ar citiem klausītājiem, ar koncilu dokumentiem? Labs jautājums, tā kā droši e, citi klausītāji rakstiet vai zvaniet, lai varētu tad atbildēt uz šo jautājumu, jo mums arī interesē, kāda ir jūsu pieredze. Bet tagad atgriežamies pie tevis, Tadeuši. Nu, es gribētu šo domu turpināt kādā veidā, kuru <laughs> lasi, lasījām. Jo, mm, e, kā lasīt dokumentus. Tagad ne tikai svešās valodas, ne tikai angļu vai franču vai kādu citu, citu valodu. <laughs> E, bet e, metode, kāda ir, tad var būt e, apgrūtinoša tāda lektūra, ja, ja lasīsim tādā integrālā veidā. Bet pa maziem fragmentiem varam lasīt, un uzmanīgi paskatīties. Tur ir daudz, daudz pie, nu, piezīmēs. Jā, zemesvītras piezīmes. Zemes, jā. Nu, jā, ne jā. tikai zemes, nu, jā, arī tā, pa, eh, tekstā vidū. Eh, uz, uz Bībeli, eh, uz norade, norade uz nu, da, dažādas, dažādos avotus. Tieši tā. Starp mhm. citiem, nu, Bībelē un, un baznīcas tēvu tekstus. Mm -hmm. Diemžēl uh, latviešu valodā ir ļoti maz tulkojumu. Tas ir uh, av, <laughs> baznīcas tēvu tieši. Jā. Tomēr, tomēr citās valodās jau ir, īpaši, īpaši krievu valoda. Mm -hmm. Tātad var pamēģināt to pa atrast avotus, paskatīties, pa palasīt, kā, jo... Uh, koncilā dokumenti tā, ne tikai kādā jaunā mācībā, jaunā, jaunā baznīcas kārtībā, varam teikt. Tas ir, tas ir arī e, visas baznīcas, baznīcas vestures e, Jā, vai, tāda bagātība, bagātība principā, kas jau krājums, ir uzkrāta. Jā. Tieši tā, tieši tā. Jā. Un tur var atrast dažādas lietas, ļoti gudras, un var meditēt pakāpeniski. Es atceros arī tad, uh, Piemēram, pirmie, pirm, pirmais te, eh, teikums eh, eh, konstitūcijas gaudium et spes. Jā. Kas ir gaudium et spes? Tas ir tā, prieks un, un cerība. Prieks un cerība. Un pēc tā, kāda ir manas cerības, kad ir man, kāds man ir prieks, bet bailes, pēc tam ir bailes un briesmas, Jā, un ka jā. tas ir briesmas mūsu pasaulē. Tas Tad... ir ļoti labs eh, pirmais teikumiņš eh, <laughs> jā, par priekiem, cerībām, bailēm un raizēm, rūpēm, raizēm vai kaut kā tam līdzīga. Bet šitā eh, es vienkārši tā, tādu kā apkopojumu vai, vai, vai atbildes <laughs> reakciju uz tavu tekstu, jo bieži vien šķiet cilvēki domā, ka kad ir eh, teoloģisks vai reliģisks teksts, viņiem to vajag ļoti akadēmiski, dziļi, baigi lasīt, un vajag daudz grāmatas un daudzās valodās. Uh, Bet tas ir akadēmiskais veids, kā to darīt, bet tu principā saki, tādā garīgā veidā arī to var lasīt. Jā, un es piedāvāju eh, tiem, eh, tiem kuriem ir grūti saprast visu, visu teoloģiju, vai mm, nemāk eh, ieiet dziļāk Jā. uz, uz mhm. savu pašu struktūru, teksta struktūru un, un saturu. Var arī pameditēt ar par, par šiem pie, piezīmēm, par Bībeles tekstiem, kuri yeah. iz, mhm. izmantotiem. Var arī e, par tādām īsam, īsiem teikumiem, kuri, kuri ir ļoti nozīmīgi un kuri e, attiecas uz, uz mūsu dzīvi. Mūsu, mūsu dzīvi baznīca, mūsu dzīvi pasaulē. Jā, nu jā, tā kā savā ziņā ņemt to, uh, nu, ko tajā konkrētajā brīdī vari paņemt. Nu, tādā ziņā neiesprint, ka tur nevar saprast kaut kādas. Varbūt tās sarežģītus vārdus, vai frāzes, vai kaut kādas <laughs> izteicienas, bet tiešām e, pārdomāt to, ko saprot šajā konkrētajā brīdī. Un man pat gribētos teikt, tā, ja kaut ko nesaproti, tad tas nozīmē, ir jāklausās rādījumā arī Latvijas katehēzes, jo nu. gan jau mēs arī par tādām tēmām runāsim. Vai, uh, pavisam uh, citādi vienkārši iet un meklēt, kur notiek tādas draudzēs vai, vai kopienās, kur notiek tādas katehēzes, un varbūt tās tad arī prasīt, lai paskaidro. Tās neskaidrs. Nu, es domāju, lietas. ka eksperts, vislabākais eksperts būtu, būtu priesteris Tolstofs. Nu, Jelmars un Fils. viņš arī skaidros, starp citu, viņ, Jā. arī es ceru viņu uzaicināt dabūt uz, uz šo katehēzi, bet viņš arī skaidros uh, savā raidījumā. Un, un protams, ja tu gribi studēt, Eh, un tiešām dziļāk izprast šo rāzi. Eh, ir eh, augstākās izglītības institūcija Latvijā, kas visiem interesantiem piedāvā, tad arī sistemātiskā un akadēmiskā veidā iet un iepazīties ar teoloģiju, tā skaitā arī ar dokumentiem. Nu, jā. Bet nav jāiesprings, ja tu, klausītāji, šobrīd esi pats galvenais aicināts lasīt garīgā veidā, ne tik daudz akadēmiski, bet kā tieši šie dokumenti tātad uh, uz tevi attiecas, un kā viņi, uz ko tevi viņi aicina un kā viņi tevi uh, ietekmē. Nu, ja? jā, pie, piemēram, kas nozīmē, ka e, baznīca ir it kā, it kā sakraments. Kas tas nozīmē? Vai es esmu tikai baznīcas klients, Vai īstenībā tā, tā ir tāda dieva, dieva roka šeit, dieva mm, tautā, dieva kopienā, kurā, kurai es, es piederu? Aha, nu jā. Nu, tā, piemēram. Kas... Nu, nu, nu jā, tieši tā. Un tad es tā domāju, nu tie, kas mēs esam varbūt tās baznīcā, tad arī nav tik grūti pārdomāt, kas ir sakraments. Varbūt tās kādreiz pat uzdot šo jautājumu, tad kas ir sakraments vai jebkurš cits termins un mēģināt atrast. Uh, atbildi, jo nu, nav jau arī tik ārkārtīgi grūti galu galā <laughs> mm. atrast. Un, jo sakraments arī ļoti ikdienā mēs lietojam to. Mm. Komunija, jeb sakraments, visvētākais sakraments, adorācija, mēs adorējam visvētāko sakramentu. Nu, tā, tie ir arī termini, kas principā tiek lietoti. Nu, jā. Tikai vai mēs apzināmies vienmēr, ko tas nozīmē? Nu jā, tad tas eh, izaicinājums ir, eh, lai to mm, dziļāk saprastu un dziļāk Jā. pārdzīvotu. Tieši tā. Jā. Tieši tā. Bet, un tie dokumenti ir, ir lielā palīdzība, man šķiet. Jā. Nu, jā, un tas ir tas eh, trešais, eh, kā vārdiņš, eh, kāpēc man būtu jālasa un jāsaprot dziļāk. Mums jāņem vērā, ka daudzas realitātes baznīca Tas ir koncila avots, eh, eh, sakās. Dažādas eh, garīguma, garīguma kopienas, garīgas dzīves formas, dažādas, dažādas realitātes, kura tad tas ir viss radās no pēc koncila. Aha tad ļoti patiešā veidā koncils ir ietekmējis nu baznīcas nu, jā, jā. dzīvi. <laughs> kā, nu, piemēram, kādas kopienas, kas. Eh, nu, kas... Nu, neokatehomonālu, piemēram. Tie, tas, pēc, tas ir koncilā auglis. Viņi paši runā par to, ka visa eh, neokatehomenāla katehēze un neokatehomenāla uh, eh, uh, kopiena dzīve, tā formācija, tas ir īsta uh, Nu, koncilā, eh, koncilā mhm, augļis. Mm -hmm. No nu, otras puses, kristīgās eh, dzīves kopienas. Tā bija tāda Marijānu kongregācijas, eh, kuras pirms koncila atjaunotas nu kopienas kļuva par kristīgās dzīves kopienas, kuras ir vairāk, vairāk evan, nu, evangelizē, ne tikai, ne tikai dzīvo ar, ar ignacisko garīgumu, bet arī arī evangelizē citus. Vada rekolekcijas. Un... Ļoti konkrētā veidā, jā. principā šie dokumenti, nu, dokumenti, dokumenti, visu laiku es lietoju vārdu <laughs> dokumentu, tas varbūt tās arī izklausās ļoti tā smagnēji un, un ļoti tā kaut kā sveši un, un, un ne ar mani saistīts, bet patiesībā, kā tu saki, šie dokumenti un koncils, koncila tēvi, uh, Eh, principā ir ļoti, eh, ļoti praktiskos veidos arī izraisījuši kaut kādus procesus baznīcā. Man, eh, nu, kā, pat, šitā. kā paši dokumenti saka, atjaunošanos un droši vien ar padziļināšanos, līdz tādu ticības padziļināšanu savā izpratnē, jo tā pati evanģelizācija. Jā, arī dzīvot, dzīvot ar svētiem rakstiem ikdienas. Uh mhm. -huh. Tas ir arī ļoti svarīgi. Pirms tas nebija, nebija tik ne, pieejam, uzsvērts jā, vai jā. pieejams pareizi. Jā. Jā. Pēc tam, e, nu, īpaši šeit, e, Latvijā, tas ir, tas ir svarīgi. Visa tā ekumeniskā kustība, tas ne, ne tikai kustība, jo kustība bija arī pirms tam. Tikai e, attiecības ar, ar citiem kristiešiem. Uh -huh, uh -huh mainījies pēc, pēc koncilā. Mēs tagad varam mierīgi nevis tikai nu, cīnīties intelektuālā vai emocionālā veidā pret mūsu konkurentiem. <laughs> bet, bet, Veidot attiecības arī. <laughs> tā ir arī attiecība, bet mainījies. Ma, nu, jā, skaidrs. E, e šī ir tēma, ko man šķiet, e, mēģināšu arī drusku vairāk apspriest. E, rītdienas, starp citu, ja gadījumā rādījumā arī klausītāji tev tas interesē, tad neaizmirst, ka tas ir uh, iespējams, bet mums studijā ir e, telefons zvans. Labrīt, jūs esat ēterā. Halo! Ēterā? Jā. Kas te telefona? Es gribētu zināt. E, Priesters Jānis. E, jūs brīvprātīgais? Esmu jaunais e, rādījuma arī direktors. Pētera, priestera, pē, pre, jā, tieši tā, priestera Pētera vietā. Jūs man piedodiet, man ir tāds jautājums jā. jums šodien. E, šodien bija misīte, te te klausītāji runā. Jā. Bija misīte, bet tā misīte bija ļoti jocīga, jo šodien ir Svētās Marijas dzimšanas diena un neviena vārda ne pa viņu, un no grāmatiņām arī neviens eh, pārterīts nebija nolasīts. Kāpēc tā? Jo īstenībā e, kalendārā rīt ir 8. šodien ir 7. septembris. Ak, šodien vai tas 7. jā? Ja? Nu, tieši tā, sajaucā droši vien. Vai, es, es pati laimīgai, <laughs> jums atvainoju. Nav par ko, nav par ko. Tad e, svinēsim rīt Marijas godu. Vai, paldies jums. Laimīgi. <laughs> Redz, nav par ko. Redz, kā gadās arī tā. <laughs> gadās arī tā. Labi, kad ir rādījā, kur var uzvanīt un paprasīt, kas par lietu. Un ir priesteris, tad jau kurš zina pareizo atbildi. Bet e, mēs aiziesim mazā muzikālā pauzītē. Radījumā arī klausītāji, ja tev ir kādi jautājumi, kas attiecas uz šī brīža tēmu, kuru mēs šobrīd apspriežam par Vatikānu dokumentiem un to nozīmi un vajadzību lasīt un izprast un tā tālāk, e, vai kaut kādā citā veidā jautājumu par ticību, par ticības praktizēšanu, izdzīvošanu un izdzīvošanu un kaut kādām tādām baznīcas eh, lietām, tad eh, droši to tu vari darīt, zvanot uz telefona numuru 679, 691, 131 vai sūtot īsiņas 266, 77, 277. Kā kāds no klausītājiem jau rakstīja, labprāt uzzinātu par to, kāda ir tava pirmā pieredze ar Vatikānu dokumentiem, vai kādi citi jautājumi. Bet tagad muzikālā pauzīte un pēc ne neilga brīteņa būsim jau atpakaļ, lai turpinātu runāt par šo būtisko tēmu. This is dedicated to the broken, the hurt and lonely and forgotten ones. goes out to the weary. Let's keep dancing while the day is young. This right here is for the sleepless, trying to make it in the fire ones. This is for the abandoned. Let's keep dancing while the day is young. Klausāties priesteru katehēzi par ticību, baznīcu, garīgo dzīvi. Labrīt, rādījuma arī klausītāji. Esam atkal studijā, priesteru katehēze, un studijā esmu es, priesteris Jānis Meļņikovs, un man ir viesis priesteris Tadeušs. Runājam, kā jau visu rītu jau par Vatikāna koncilu dokumentiem, kāda ir bijusi pirmā uh, sastapšanās un kādā veidā tie ir ietekmējuši mūsu katru. Un, un, un arī tas jautājums jums, klausītāji, ir, kā dokumenti un vai vispār ir kaut kādā veidā ietekmējuši jūsu tādu ticības ceļu izpratni par baznīcu un par, par, par, par ticību, jo principā dokumenti mēģina atbildēt un pateikt atbildu uz jautājumu, kas mēs esam baznīca tādi esam. Bet, eh, kā jau pirms eh, pauzes teicu, ja gadījumā jums ir vēlme un interese iesaistīties, padarīt šo katehēzi interesantāku, tad tu to vari darīt zvanot uz telefonu numuru 67969131 vai savukārt, eh, ja negribi runāt ēterā, bet tomēr iesaistīties, tad tu vari rakstīt īziņas uz telefonu numuru 966 77 27 um, divi. Bet mēs ar Priesteru Devušu turpinām šī rīta sarunu, pirms sagaidām tavu iesaistīšanos, un es gribu uzdot eh, jautājumu tādu, jau, jau pirms um, muzikālās pauzes uh, eh, Devuši teica, ka viena no, viens no tādiem um, iespaidiem, ko Vatikāna dokumenti un koncils bija <clears throat> panācis, ir uh, arī ekumeniskais tāds um, uzplaukums vai atvērtība ekumeniskā, es to tagad tā ehm, pārinterpretēju. Un, un jautājums ir tāds, ka jā, dokumenti arī ir bijuši ar mērķi veicināt kristiešu uh, vienotību un mieru starp tautām. Tā tas uzstādījums ir tāds. Bet e, ir jāatbild arī droši vien uz kādu sāpīgu jautājumu, jo uzstādījums ir ļoti cēls un skaists, bet dažkārt šķiet, ka Mm. Paši dokumenti ir bijuši par, š, par iemeslu šķelšanās un, un, un nesaskaņām pašā baznīcā. Vai ne? Uh, nu, kā tas ir? Vai, vai mērķis sanāks, panākts vai nē, un kā saprast to, ka uh, eh, ir kaut kādi konflikti un kaut kādas nesaskaņas, un pat, diemžēl, arī šķelšanās? Nu, pirmā atbilde ir tāda. Tā nav paši dokumenti, kuri, kuri ietekmē pozitīvi vai negatīvi tikai dokumentu mm, interpretāciju. Yeah. Tad, kad es, es teicu, ka tas ir uh, Bet... Vatikānā otrā koncilā uh, dokumenti, tas ir liels baznīcas tradīcijas krājums. Tas ir lielā gudrība. Bet uh, bija arī tādi, kuri to interpretēja kā uh, tādu baznīcas tradīcijas Uh, eh, no, nu, noslēgšanu vai kas? Jā, jā, noslēgšanu. Un, jā, noslēgšanu, un tagad viss būs jauns. Sāksim no jauna, no nulles. À, tā kā visa pagātne mums vairs neiet, mēs jau pilnīgi kaut ko jaunu esam izgudrojuši tagad. Jā, un tādā veidā, tādā interpretācijā ietekmēja īpaši rietumos, bet ne tikai, kad tas ir... E, kā to teikt, šķelšanās e, e, jā. Uh, mhm. interpretācija vai jā, jā, nu, tāda jā, pārā, pārā, man liekas, pa... teoloģijas pār, latviski saka pārāvuma. Pārāvuma, tāda jā. kontinuitātes vai pārāvuma. Kontinuitāte jā. nozīmē, ka tā, tā pagātne tā iesaistās ar tagadni un ved mūsu nākotnē un pārāvumu atkal, kad viss šeit mums ir punkts un mēs sākam jaunu nodeļu. Pilnīgi. Bet tādas idejas nav ne koncilā dokumentos, n, arī nav, nebija pašā koncilā e, starp, starp koncilā tēviem. Uh -huh, uh -huh. Viņi gribēja atbildēt uz jauniem uz, e, izaicinājumiem yeah. pasaulē. Uh mhm. -huh. Nevis, nevis e, pārtraukt vēsturi un, un sakt no jauna. Yeah jo tā visa tradīcija turpinās. Nevis tā, ka e, esam. Nu jā, bet kā tagad to saprast? Jo, nu, jo cilvēkiem jau droši vien arī nu, no vienas puses viņi meklēja atbildes, un, un tad viņi ierauga šeit kaut kas it kā ir e, citādāks, un tad nu, viņi. Bet kā saprast tagad, kā tad vajag e, saprast šos dokumentus? Nu, vispirms nedrīkst demonizēt E, demonizēt pašus, pašu koncilu un, un tās dokumentus. Mhm. Jo e, ir tāda tendence, ir tie lefebristi un tā tālāk, kuri, kuri pateica, nu, sa, paš, pats uh, e, arhibiskaps Lefebvs par, parakstīja dokumentus un tikai pēc tam kļuva par tādu uh, pretinieku, Jā. ņemot vērā visas uh, nu, konsekvences, visas, visas sēkas. Mm -hmm. Eh, nu koncila sēkas. Eh, bet tad nebija koncila, tika, tikai koncila interpretācijas sēkas. Eh, Visā laicizācijā, kurā tik un tā notiek pasaulē, mm -hmm. mums ietekmē. Un tur Vatikāna nu, koncilā dokumentus nav nekādas, kā to teikt, tā, e, tie dokumenti vai domas nepiekrītā e, e, laicizācijai. Mhm. Varam teikt, ka koncilā tēvi piekrītā, ka ir, ir laicizācija kādā veidā. Un mums, un mums jāatjauno sava ticība. Mm -hmm, mm -hmm. Nevis, nevis neņemt vērā. <laughs> arī to, to laika tādu um, nu, mm, laicizāciju vai sekularizāciju jā. nevis noignorēt, bet atbildēt uz to um, pareizā veidā. Nu, jā. Nu, jā. Diemžēl nu, bija tādi interpretatori, kuri, kuri domā, varam teikt, arī, arī šobrīd ir. Mm -hmm. Turpināt, ka tas eh, koncils tas nozīmē, ka tas ir uh, gudrības Eh, kristiešu gudrības krājums, kurš jau ir slēgts un jau eh, aizmirsts. aizmirsts. aizmirsts. Tomēr nē, nē tā, tā ir eh, lielā, liels mantojums, kuru nu, iedvesmo, kurš iedvesmo cilvēkus arī mūsu laikos. E, problēma ir tikai tāda, kā, kā interpretē cilvēki savu šo notikumu, vēsturisku notikumu, jo vairākums no tiem nelasīja, no tiem ideologiem, kuri grib <laughs> pārtraukt. nu, mm. <clears throat> Bet kādā veidā, vai ir kaut kādi principi vai kaut kas, kā, kā tad lasīt un interpretēt šos dokumentus? Ar, nu, Ja kaut kas lasa un interpretē, tad jau viņam ir uh, E, ziņa par, par, par dokumentiem. Nu jā, tā zināšana. Zinā, zināšana, zināšana. nevis tā kā viņš, e, viņš interpretē to, kas, e, ko nezin. Nu jā. Mhm. Vai negrib zināt, vai nu, fal, falsificēt kādā nu jā. veidā. Mhm. ideologizēt uh, e, pašu koncilu un tās dokumentus. Tā kā nu jauni izgudrot kaut ko, tikai pamatot savas domas, balstoties uz to. Tad e, pat, paši, paši dokumenti tur nav nekādas herēzijas, nekādas, e, nekādas nepareizas lietas. Tur tā, tā ir pareiza teoloģija, kurā, kurā savāc visu šo, šo kristiešu gudrības krājumu kopā. Un mudina E, baznīcu uz, uz jaunu evangelizaciju, uz, uz jaunas, jaunu evangelizācijas formu, mm -hmm. kurā ne tikai savieno, savienos ar, ar, e, ar varu, piemēram, tikai neatkarīgi no politiskas varas, neatkarīgi no e, da, dažādam, dažādiem notikumiem, kuri notiek pasaulē, mēs turpinam, dzīvojam ar, ar mūsu, mūsu, mūsu ticību, aktīvi, e, radoši un e, nu, uzticīgi. Nu, skaisti. Tad uh, arī laiks mums iet uz beigām, un es tā pie sevis domāju šobrīd, uh, uh, tā visā kristīgā, katoliskā bagātība un vēsture, kas ir, kas ir bijusi, ir ielikt šajos uh, dokumentos ar mērķi kā, ļaut mums iet uz priekšu un ļaut iet uz priekšu nevis velkot līdzi mm, eh, kaut kādas eh, pagātnes lietas, bet atjaunoti, atjaunoti ticība, atjaunoti baznīcā eh, un, un no jauna tā kā, bet nevis pārtraucot attiecības ar pagātni un ar tradīciju un ar, ar baznīcu vai ar bībeli, bet uh, tieši būvējot uz to, iet uz priekšu. Un dokuments eh, cenšas atbildēt uz eh, vienu pamatu jautājumu, kas mēs, baznīca, esam. Tev varbūt tās ir. Eh, jā, tā pašidentitāte. Pašidentitāte, jā, noteikti to. Tas būtu beidzamais tāds īsais jautājums, pirms mēs uh, noslēdzam šī rīta katehēzi. Kas ir baznīca? Nu, baznīca, mm, tur dokumentos ir dažādi uh, da, dažādas atbildes. Nu, vien, viena tas ir dieva tauta. Jā. Uh mhm. -huh. Dieva tauta, kura ir nu, nu, sakārtota kādā veidā, bet, bet arī tauta, kurā, e, kurā iet, iet e, caur, caur vēsturi. Uh mhm. -huh. Tas nozīmē, ka arī viņai ir misija, katrai paudzei ir sava misija. Es, es negribu gribētu attīstīt šo visas, eh, nu, visas interpretācijas vai visas eh, baznīcas eh, zīmes vai simbol, simbolus. simbolus jā. Bet šī tautā ir, nu, ir tāda labā, labā ideja, jo mēs dzīvojam tādā, tādā laikmetā, kur Daudz cilvēku domā par sevi tikai par individuāliem, kuri meklē savu, savu laimi, savu dzīves iegu individuāli, bez attiecības eh, uz citiem. Un tas ir eh, ar citiem. Yeah. Un, un tas ir svarīgi, lai mēs atjaunotu arī, eh, arī savu identitāti kā tautu, kā, kā kopienu, kā tādu grupu, kurai ir kopīga ticība, un, un arī kopīga atbildība viens par otru. Mm -hmm. Nē, nu, ļoti skaisti. E, paldies, Priester, Dievuši, par to, ka bija šī rīta katehēzē kopā ar mani, lai runātu par Vatikānu koncilu dokumentiem. Uh, ir ļoti interesanti, un es domāju, mēs turpināsim arī par to, kādos veidos tad baznīca runā par sevi. Uh, kas ir tie tā, tā, mm, teiksim, metafors vai, e, vai simboli. simboli, ar kuriem te baznīca runā par sevi. Dieva tauta viens un ir arī daudzi, e, daudzi citi. Un, un man liekas, tas ļoti labi šobrīd noslēdzas e, šī rīta katehēzi saruna par Dievu tautu ar nelielu īziņu. Jo Dieva tauta tas, tā, tas nozīmē, mēs tiekam vesti kopā un mēs esam aicināti viens otru atbalstīt. Un īziņa no brāļa Edgara uh, ir aizlūdziet par daces, noras un agra dvēseli pestīšanu un atgriešanos pie Dieva. Tu, tas ir tas, ko arī mēs varam darīt, viens par otru lūgt, uh, un, un varbūt tās arī kādos brīžos atbalstīt, aizlūgsim un um, būsim Dieva tauta, kas iet tas kopā. Ir pamats. Tas ir pamats. Tieši tā. Uh, Dargais radījuma arī klausītāji vai klausītāja, paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā rīta eh, stundā. Vēl rīt mēs tiksimies pirms nedēļas nogales uz, eh, un rīt un parīt uz eh, citām katehēzēm ar citiem viesiem, un turpināsim runāt, vēl joprojām turpināsim runāt ļoti vispārīgi par šiem Vatikāna koncila dokumentiem, lai jau nedaudz vēlāk sāktu viņus pašus arī lasīt, un tad mēģināt saprast un redzēt, ko tad šie dokumenti māca un kas ir tik būtisks un svarīgs mums. Sirsnīgs paldies un uz tikšanos jau rīt! Jūs klausījāties priesteru katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!